Thank you Yo sé que siempre te van a decir que no soy para ti por mi estilo de vida. Pero no te dejes llevar de tu amiga, que ella quiere conmigo, confía. Y sé que tú me quieres todavía, que tu corazón te lo decía. Pero aunque digas que me porto mal, tú eres mía, baby, solo bueno, Haga caso a que te hablen de mí. Tú sabes que los envidiosos opinan, quieren tener lo que tengo por ahí. Y no les gusta porque esté por encima solo lo que te hablen de mí. A comentarios que hagan perder tu tiempo. Si tienes dudas ven, pregúntame a mí. Mírame a los ojos, tú sabes que no miento. la única que tengo es de tu confía. No le hagas caso a las espías. Que conmigo no se le dio. Y ahora me tiran la mala, tan celosas y se va mordida. La única que tengo eres tu confía. No le hagas caso a las espías. Que conmigo no se le dio. Y ahora me tiras la mala tan celosa y se va el día. Tú solo peleas y la musa se me va. Siempre aquí te veo cuando dices que te va. Ellos te envían, dicen que estás elevada. Pero te tiran la mala pa' ver si es que se le da. Cuando yo no estoy contigo, quieren enamorarme. Cuando te veo con ella, las malas quieren tirarme. Yo solo sé que tú y yo somos aparte. Yo sí te hago el amor, pero yo no prometo amarte. yo quiero que presente. La única que tengo eres tú, confía. No le hagas caso a las espías. Que conmigo no se le dio y ahora me tira la maleta celosa y se va a día. La única que tengo eres tu confía. No le hagas caso a las espías. Que conmigo no se le dio y ahora me tira la maleta celosa y se va a día te hablo claro antes de estar contigo tenía una pale Pero el pasado aquí ya no vale Si quieres sube en las redes todo lo que yo te regalo Y cuando estés con tus amigas enseñarle que todo lo que hay en tu closet Gucci, Louis Vuitton Zapatos, cartera que te doy lo que tú quieras Lo tuyo es original, nada imitación déjale saber que contigo me gasto el ticket Y yo quiero que tú lo hagas sin pensarlo hoy conmigo Olvidémonos de la no esté presente. Bueno, caso a lo que te hablen de mí. Tú sabes que los envidiosos opinan, quieren tener lo que tengo por ahí. Y no les gusta ver que esté por encima. Bueno, caso a lo que te hablen de mí. A comentarios que hagan perder tu tiempo. Si tienes duda, ven, pregúntame a mí. Mírame a los ojos, tú sabes que no miento. Lo única que tengo es de tu confía. No le hagas caso a las espías tirar la mala tan celosa y se va a día. La única que tengo eres tu confía. No le hagas caso a las espías. Que conmigo no se le dio y ahora me tira la mala tan celosa y se va a día. Oye, ma, el negrito claro. <laughs> Osuna, no soy el dinero. This is the remix. Wait.